فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا O halde size ne oldu ki münafıklar hakkında iki kısım oldunuz? Halbuki Allah onları kazandıkları günahlar yüzünden küfre döndürmüştür. Allah'ın inkarlarındaki ısrarları sebebiyle saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi kendi isyankarlığı yüzünden dalalete atarsa artık onun kurtulması için asla bir yol bulamaz. لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar edip böylece onlarla bir olmanızı istediler. Artık Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Buna rağmen imandan ve hicretten yüz çevirirlerse o takdirde onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Ve onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edin. İllellezîne yasilûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum mîtâkun ev câûkum ev câûkum hasirat sudûruhum en yukâtilûkum ev yukâtilûkum قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا aranızda kendileriyle antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar yahut sizinle savaşmaktan veya kavimleriyle savaşmaktan hoşlanmayarak göğüsleri daralmış halde size gelenler müstesna.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 Bir mümini hata ile öldüren bir kimseye bunun üzerine Allah'ın hakkı olarak mümin bir köle azat etmek ve kulun hakkı olarak da ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermek borcu vardır. Ancak onların o diyeti bağışlaması müstesna. Fakat öldürülenin kendisi mümin olmakla beraber size düşman olan Kafir bir kavimde ise öldüren için sadece mümin bir köle azat etmek mecburiyeti vardır. Eğer öldürülen aranızda kendileriyle antlaşma bulunan bir kavimden ise öldüren için artık o ölenin mümin veya gayrimüslim olduğuna bakmadan ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köle azat etmek borcu vardır.'' Buna rağmen bunları bulamayana da Allah tarafından tevbesinin kabul için iki ay ard arda oruç tutma mecburiyeti vardır. Allah ise alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Kim bir mümini katlini helal sayarak kasten öldürürse artık cezası içinde ebediyen kalıcı olarak cehennemdir.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 Allah yolunda cihat için sefere çıktığınız zaman artık iyi araştırın. Size selam veren veya teslim olan bir kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arzulayarak onu öldürüp mallarını ganimet olarak almak için sen mümin değilsin.'' veya sana eman yok demeyin. İşte unutmayın ki Allah katında birçok ganimetler vardır. Daha evvel siz de öyleydiniz de Allah size hidayeti lütfetti. Öyleyse iyi araştırın. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. La yestevi qaidun minel mu'minine gayru ulil zarari vel في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp evlerinde oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri özürleri sebebiyle olsun oturanlar üzerine derece itibariyle üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine en güzel cenneti vaat etmiştir. Fakat Allah cihat edenleri oturanlar üzerine daha büyük bir mükafatla üstün kıldı. Derecatin minhu ve ve rahmeh وكان الله غفورا رحيما Onlara Allah tarafından yüksek dereceler, bir mağfiret ve bir rahmet vardır. Ve Allah gafur, çok bağışlayıcıdır. Rahim, çok merhamet edicidir. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Mekke'de müşriklerle beraber kalıp hicret etmeyerek nefislerine zulmedici oldukları haldeyken meleklerin canlarını aldığı kimselere o melekler dininiz hakkında ne haldeydiniz dediler. Onlar yeryüzünde dinimizi yaşamaktan aciz bırakılmış kimselerdik dediler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Öyleyse orada küfür diyarından başka bir yere hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların varacağı yer cehennemdir.'' Halbuki o ne kötü varılacak yerdir. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan hicret etmek için hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hiçbir yol bulamayan aciz bırakılmış kimseler müstesna. İşte Allah umulur ki onları affeder. Çünkü Allah aful çok affedicidir. Gafur çok bağışlayıcıdır.